Chunka iskainioh kah capítulo. pa revelación ninkunamanta. Yanjayapah kaptimpas alabakusahia. Sueño inipi hinaspa revelación nipa pa jawachiwas kantaya willas haikichik. Rextinim Kristupi hukrunata. Chunka tawayo huatanyam Dios paita aparurja, kimsakah cielo kama. Cuerpo pichuch apasqa MANKARGA, o otaq espiritu pichuch. Manam YACHANICHO, DIOS Dioslam CHAITAJA yachan. CHAIRUNA runataqa SINIM, Cuerpo pichuch apasqa MANKARGA, manam YACHANICHO, Espiritu pichuch apasqa MANKARGA, DIOS Dioslam CHAITAJA yachan. APASJAM carga para isuman. Chaipim Uyarimurja pirunapapas manarimari atinam palabrakunata. Ñujaja alabakuymanmi chairuna manta. ichaja manam alabakusaqchu. manam mana kallpayuq kasqallaymantam alabakusa. Alabakuyta manam lukuyachkanichu. Ñujaja chihaplatam niman, ichaja manam alabakusachu, Chainapi kumanta hinaspa uyariwasqankumanta mana piensan imatapas Nankupa. Chay revelacionniypi rikusqaykunaqa suma mi karja. Chay qhawasqaymanta mana vacuna alabakunaypaqmi quwasqa karqa ripawaqniy tipawagni Kichkajina Chayqa satanaspa kachamusqan hinam ñakarichiwachkan. Kimsa señor señorta mañakurqani sanuyaykachivanampaq. mi señor niwarqa. Hampach favorniha achkallañam, chayllapaqñam kanki. Atayniyqa mana kallpayuq runakunapim sutillata nispa. Chaymi mana Kashaimanta kusikuyuan kusikuywan alabakuni, chaynapi Cristupa atiynin ñuqapi takyananpaq. Charaykum kusisqa kani, mana kallpayuq kaspaypas, mana Cristurayku ñakarisqa Kaspaipas hinaspas sachakuykunapi kashpaypas. Mana kallpayuq kachkaspayqa aswan kallpayuqraqmi rikurini. Korintu llaqtapi iñiqkunamanta Pablopa llakikusqanmanta. Lukuhinam kikillaymanta alabakurqani, illaqa qamkunam obligawarqankichik ñuqamanta mana sumaqta rimaspaykichik. Ñuqaqa mana baliqlla Kaspaipas, mana menos apostol chay hatu hatun apostolkunamantaqa qamkunawan kaspaymi Kichik, Chihab apostol Dios chaymi Dios Diospa tiyninwan Admirakui admirakuypaq Milagrukunata. kunaja manam wakin iñiqkunamanta menoschu karqankichik y matapas imatapas hamkunamanta mana pim. pampa chai ya chay mantaja kunanga listum kachkani kimsa kutipiña Icha ham manam imatapas mañakusqaykichikchu. Manam imapas kapuqnikichik maskaqchu Amusaha, aswanga hamkuna Taitam Taitam hunyum hulgitaha. kunapa. Manam churikunachu taytampaq. itaha Munashaiman hinam gastakusaq. Hamkunaraykuqa kallpaytapas gastasaqmi. manam imananchu yumpaita kuyapti pisillata kuyawapti kichikpas. Chihaptam ninku hamkunataqa mana gastuman churasqayta, ichaqa ninkutaqmi sakri kayniman trampaman wichikachisqaytapas. Icha pipas kachamusqaykuwanchu kichik, tituta mañakurqani watukamusunaykichikpaq, hinaspam paytawan kachamurhani hukwa ujita. Icha tituchu kichik, iskayniykom huk sunqulla allinllata portakurqaniyku kuyasqay wawqipanillaykuna ichapas piensachkankichik ñuqaykuqa qayllaykichikpi Dios ñuqaykuqa Diospa qayllanpim Cristupa sutinpi rimachkaniyku Inini rimasqaykuqa iñiynikichikpi Pahmi. amuspayqa ichapas mana sunquypaq hina tariramusqaykichik ñuqapas icha mana pa hinachu karuima manchakuchkanim qamkuna ukupiqa liryanakuy manta. tiyantichinakunaykichikmanta piñanakunaykichikmanta Chikmanta, ikichik manta. pipapas kanai ikichik manta, Chahwarurahlyanya chaqwa ikichik kanaykichikmanta manchakuchkanim yapa hamupti hamkunarayku diosniy manta. Chaynaqa llakikusaqchaña upagmantara, huchalikuchkaspa mana hay Manaraqchusmi wanakunkichikraqchu chikmanta. enaspa purisqaykichikmanta. konape hinaspa visyukunapi chikmanta.